الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي استفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nema nikakve sumnje da se čovjek često zapita zašto se ljudi ponašaju tako kako se ponašaju. Govorimo o ljudima koji su u vjeri, znači koji su ušli u vjeru i smatraju sebe, a i drugi ih smatraju vjernicima. I to ponašanje jako je bitna stvar. Ulazi u temelje same vjere. Znači ponašanje, način ponašanja, metod ponašanja je dio, temeljni dio vjere. I ja sam zato odlučio da ova naša druženja, ako nas Allah poživi i nastavi se, budu u tom duhu i odlučio sam navesti kako je bilo ponašanje prvih generacija. Pohvaljenih generacija od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a to je prvo, drugo i treće stoljeće, odnosno generacija muslimana. Znači šta ćemo raditi? Ako Bog da radit ćemo i vidjet ćemo kako su se ponašali ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam. Koji su to bili temelji i principi na osnovu kojih su se međusobno zbližavali, družili, radili i tako dalje. Pa prvo što je karakteristično za njih. Znači karakteristika prva. Karakteristika prva. Ihlas u svakoj riječi i u svakom dijelu i nevjerovatan strah od neiskrenosti u riječima i dijelima. To je karakteristika koju ćete naći u biografiji svakoga shaba, svakog tabijina koji je poznat i svakoga alima iz tog vremena koji je bio tu. Svaki od njih. Tako da se prenosi da su za nekim krenuli učenici, onako, bili ljudi na dersu i krenuli za njim, hoće da ga pitaju u put. A on se okrene i kaže, šta hoćete vi? Kažu, hoćemo da iskoristimo vrijeme, da te pitamo, on kaže, nemojte to raditi. To je poniženje za vas, a iskušenje za mene. Iskušenje. Jer kad vidi ljude oko sebe, pitao, pomisli da je nešto veliko, a zapamtite pravila. Kad god čovjek misli da je velik kod Allaha Đelešanu, i da je ko zna kakav virnik, neka zna dobro da baš u tom trenutku je na niskim granama. Jer osobina virnika je da stalno svoj trud koji radi smatra malim. A to ćemo vidjeti u sljedećim osobinom. Kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu Ela lillahi dinul halis. Dužnost je Allahu iskreno ispovjedati vjeru. Eddin, riječ din koju mi znamo kod nas, u arapskom jeziku podrazumijeva riječi i djela. Što znači da ajet kao da kaže svaku riječ koju kažeš, svako djelo koje uradiš, dužnost je da bude iskreno samo radi Allaha Đelešanu. Jednom prilikom, tako čitajući biografiju Ibnu Ređeba, Ibnu, jesu čuli Ibnu Ređeba? Ibn Ređeba Alim, koji je učenik Ibn Kajima i poznat po svojim komentarima hadisa, skoro svaki važni hadis, on je prokomentarstvo u posebnoj knjizi. Bio je kadija u svoje vrijeme i veliki Alim. Jednom prilikom započela se rasprava po nekom pitanju. I onda Ibn Kajim malo da je, odnosno da Ibn Ređeb, a inače mu to nije bio običaj. Nikada taj čovjek nije raspravljen. On kaže što ima, rekao je Allah, rekao je poslanik sa Selenem, hoćeš privat, nećeš gotovo, završena priča. Jer vjera je da se radi, a ne da se raspravlja o njoj. Međutim, to neš, prilikom dogodilo se da je njega malo izazvalo reakciju kod njega i on je počeo, raspočeo pričat i iznio je mišljenja, neki, svi su ostali, ostali zapanjeni. Nije imao niko ništa dodati. Kad je to se završilo, on se vraća sa vubrigama. Kažu njemu, šta ti je, Allah ti se smelo? Kaže, vallahi, ovo malo prije sve što sam ispričao, ja ne znam da li to baš bilo samo radi Allah Đelešanu ili zato što se rasprava povela, pa da ono, otvorio se. Znači svaka riječ, svako nevo. To, je, to su krupne stvari, zaista. Koliko je to krupno, najbolje govori podatak da je Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Omer, znamo na kakvom je rangu ovaj, među ashabima radi Allahove njemu se jednom prilikom tako počeli govoriti kako dobar, razbolio se bio pred smrti, tako to, dobar, vaki, naki, bio s poslanika, ono, kaže, slušajte me ljudi, vallahi ja kad bi znao da sam samo jednu seždu iskreno radi Allaha obavio, ja bi poželio da umrem. Kad bi znao tačno. Rajt znaje, prijatelji moji. To je problem. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, inna Allahe la yakbalu min al-ameli, illa ma kane lahu khalisan wa btugije bihi vajhu. Hadis je u Nesaji i sa dobrim lancem prenosilaca. U njemu stoji da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Allah ne prima ni jedno dobro djelo, ni jednu riječ, znači zikr, davu, naređivanje na dobro, odraćanje od zla, ništa, osim što je iskreno zbog njega urađeno, i zbog njegovog lica savršenog. Znači svako dijelo, svaka rič, ponov hadis podlači, nema toga čovjek nikakve koristi ako mu nije cilj s tim dijelom uzvišeni Allah Đelešanu. Jednom prilikom imam Buhari, sjedio je u džamiji, a džamije nisu bile prostate još uvijek. I vidio je da je neki čovjek bacio neki otpadak u džamiju. I kaže jedan njegov učenik koji je bio uz njega tu, kaže, primijetio sam da je šejh pogledao to u krajičkom oka i nije mu se to svidjelo. Ali nije ništa rekao. Kad se sjelo završilo, pustio je ljude da izađu. I onda je stao, okrenuo se, vidio da ga niko ne gleda, uzvrto. Ponio i nije znao da ga ovaj gleda. I nakon toga, kad je izašao, ponovo se okrenuo, vidio ima nikog i onda te bacio taj papir. Znači, i najmanji dio da ukloni nešto iz džamije i slično što smeta gledali su da to bude iskreno i da niko ne zna za to. A gledajte ovdje drugi Allahove mudrosti iz tog događaja. Da čovjek kada želi da bude iskren, zaista, Allah da pa da bilo ko na neki način to opet pokaže ljudima i to možda još u ljepšem obliku nego što je taj čovjek tijel. A s druge strane, oni koji žele da se prikažu lijepim i dobrim i koji žele da ovaj, se svide ljudima i tako dalje, vidimo da kasnije opet budu u ružnom nekom obliku, u ružnoj slici pred tim ljudima. Znači, onaj ko želi samo Allahovo lice sa, sa svojim dijelima, sa svojim riječima, dobit to što želi, a dobit i lijep spomen na ovom svijetu. Nemoj se sikirati, Allah će to dobiti. Imami, ulema, ashabi umrli su prije 1400 godina, 1430. hijđetska godina, znači od, od hijđe. Znači prije 14 vijekova su ti ljudi umrli. Ali lijep spomen njima je ostao do današnjih dana i ostaće do kijametskog dana. Da li je iko od vas da nije čuo za knjigu Rijadu Salihinu? Jeste čuli za knjigu Reza? Znate ko je napisao? Ko? Imam Nevevi. Znate kada je umro Imam Nevevira? Umro je prije hiljadu godina. 900 i nešto, on umre prije Ibn Taymiye. A mi smo bosanci, nismo Arapi uopšte. Vi niste ni učili u arapskom svijetu, ne znate arapski jezik. A znate Rijadu Salihin, a znate imama Nevevi. A znate da postoje milioni muhaddisa koji su veći učeni od imama Nebevija. Znate također da postoji milioni hadijskih zbirki, knjiga, veći i manji srednji, ali eto Rijadu Salihin, to zna svako. Kaže Ulema, to je jedan od znakova da je taj čovjek bio iskren kad je pisao to dijelo, da je zaista želio to s time Allahom zadovoljstvo i da proširi sudnet poslanika sa Ostaje mu lijep spomen, znaju ga ljudi koji nisu uopšte, nemaju veze ni sa arapskim jezikom, ni sa ovim, ali znaju njega, znaju njegovu knjigu i kažu nevevi Allah mu se smilova, pa donosi rahmeta njega, mole Allah da mu se smiluje. Stotinama godina nakon njegove smrti. I zato je iskrenost u svemu tome važna. Kaže Ibrahime Tejmi, jedan od učenjaka, El muhlisu men jektumu hasenatihi kema jektumu sejiati. Iskren je onaj čovjek koji krije svoja dobra djela kao što krije grije. Sad kad čovjek se obično sakrije kad radi nešto što ne valja. Je tako mi? A pravi muhlis, pravi čovjek koji je iskren, je koji isto tako kad treba urat neko dobro djelo, sakrije se. I zato niz uleme tabijina i ostali koji su recimo postili davdo u postu, a da to ponekad ni žene nisu znali, ni ni djeca, nego kad krenu na posao, na pijacu, u trgovinu, ponesu kao doručak i udjeli siromana. Obično se vraćali u akšan, dođu kući i večeraju kad dođu s posla, niko ne zna da je to iftar u principu. To nije jedan slučaj. Pa su mazali, danas mi to nešto kolabelo mast stavili ulje malo, namažu usne, ispucali, vrući dani, žedni ljudi, A oni namazu tako se kao da su sad jeli i malo bradu ako namažu, da su malo kao umazani od hrane i slično. A nisu prokrušili ništa. To ima ljudi i dan danas tako. Recimo, jedan od, od uleme koji je kao što Ibn Baz recimo bio, Allah mu se smilovo, on je spavao maksimalno 3 do 4 sata. Ništa više. A nikada, znači bio je, imao je sve nekakve funkcije, državne funkcije, tamo su vjerske funkcije, državne funkcije ujedno. Nikada nije ostavio ders posle sabaha. Imao je džamiju, to mjesto i držao je ders posle sabaha. Bude od 3 do 5 hiljada ljudi. Svaka četiri dana je završavao hatmu na 10 kirajeta. Znači, stalno na pamet. I stizuo je na pitanje, stizuo na odgovore, stizuo na presude, stizuo na državne funkcije. Pa su ga pitali, njegov sin govori o tome kad je umro, Kaže, babo, kako stigneš sve to? Ne mogu to nikako. Kaže, ma ništa pusti to. Neće da priča o tome. Pa kaže, ja navali još jednom, još jednom, pa još jednom. Onda se on okrenu i kaže, mi sinko, kad se radi dušu, srce, miskreno, onda se uradi nešto što u ljudskom umu nije pojmljeno. I zato se tamo kaže, kada su duše te koji, koji pokreću onda tijela se umore da bi ispunile zahtjeve duše. A obrnuto, danas većina ljudi, nažalost, namuči dušu zbog zahtjeva svoga tijela. Pa recimo, uleme koja je jako, jako puno radila, a vrlo malo spavala. Odakle im sva ta snaga? Odakle sve to? To zaista običnim ljudima teško spojivo. I kad dođu ljudi, koji su onako običan svijet ko mi i vide tako te neke ljude, kažu oni isto da nisu s ovog svijeta. Jednom prilikom je naišao Ibnu Sejmin putem i oko njega bili ljudi. Kaže ova jedan priča, bila je moja majka, stara žena, recimo nena neka. I pitala, ko je ovo? Pitala onako, čo, on je man, sitan bio, nema ništa. Ali kad naiđi to, si onako, ličnost, kad vidiš, dosta ti. Kaže, majka, to je Muhammed ibn Salih na zemlji. Kaže, čovjek, žena je dokući gorla, Subhanallah. <laughs> Subhanallah. Stara žena koja osjeća svojim fitretom, svojom ljudskom prirodom. Tako te neke stvari. A to je upravo ta iskrenost. Pa kada je umiro Muhammed ibn Salih, zemlji, zadnji Ramazan je bio i iz bolnice on je bolovo od, od raka. I morao je na stalne hemoterapiji, da li sačuva, to znaju ljudi koji su to bolovi, ovo. a on je bio već ušao u fazu kad ni te bolovi, morfi i ostalo što mu se daje, već počelo da ne djeluje. Međutim, on je insistirao da ga dovedu kod Kjabe i da njegov ders koji je godinama držao, On je imao svoju stolicu kod Kabe i tu je držao dersove jutrom i večerom, da ih ponovo drži. I stavili smo jednu sobu u haremu tamo, čije cijelu bolnicu istarirali oko bolničko osoblje, one, ovo, za, za prvu pomoć, sve, sve, sve. I, I zadnji drs koji je održao, ima kod mene snimljen, već počeo gubiti slova, teško izgovara o ustrajnosti na Allahovom putu, ispravno. Pa su ga pitali što to šeh Rajić kaže, moja najveća žele je da umrim gledajući u Keabu i šireći Allah uzdan. Znači to su bili ljudi koji su zaista to što su nosili osjećali. <clears throat> kaže Šabi, također jedan od e, uleme, kaže običaj uleme je bio da kada nauče znanje rade po njemu. To je prvo. A kada pođu raditi po znanju, nemaju vremena za ljude. Nemaju se oni kad toliko družiti, sjela praviti, slično. Pa kad ljudi vide da ih nema, onda ih pođu tražiti. Gdje su, šta su, trebaju nam tako dalje. Pa kad ih pođu tražiti, onda oni pođu bježati od ljudi u smislu da ljudima daju sebe samo koliko misle da je ljudima potrebno. Znači, ne treba ovo shvatiti kao da ulema bježi. Ne, ne, ne. Ulema ovaj je bila među ljudima, među narodom i slično. Ali ne stalno da u praznim pričama provode vrijeme i slično, nego s vremena na vrijeme, kako kaže Abdullah ibn Mesul, kada je Resulullah s.a.v. je tahavvaluna bil Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je držao vazove s vremena na vrijeme. Nije stalno vazio, nego povremeno. Kad bi osjetio znači potrebu da to radi. Kaže Al-Fudair ibn Iyad, kada vidite učenjaka ili pobožnjaka da mu je drago kada ga spominju po dobru kod vladara